ni mu mugambi tuyage ufashwe mu mugongo na usaid ni iminsi yose kuwa gatandatu isaha zine z'igitondo tuyage tunoganze bakunzi b'ibiganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije ndanabaye ikaze muri tuyage tunoganze igira mirongo ibiri n'icyenda kuko mumaze kubimenyera tuyage tunoganze ni ikiganiro cyerekeye ibibazo by'ubutunzi n'ingene amakuru yabyo atangazwa mu binyamakuru tuyage tunoganze uno munsi kigo gisamiranira mu nyubakwa za paruwasi ruyigi ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi mu ntara kama y'ubuyogoma mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi atari kure y'umupaka wa Tanzania Crezis Bimenyimana na Kevin Munezegwe nibo badushikanye hano mu Ruyigi Gertrude Mpawe nayo na Cynthia Ngenda yo nibo bahagarikiye kino kiganiro Rodrigue Muregwa niba tuma tuvuga mutubona Jean Claude Nshimirimana niwe yadufashije gutororokanya abatumire bo mu Ruyigi Philomene Dagijimana na Dorine Irambona nabo baza kudushikana mu ntara za Gitega na Cibitoki dusangire ikiyago n'abanyagihugu baho biciye ku muhora wa telefone tuyage tunoganze muyikurikirana ku maradiyo cumi n'indwi asamiranira mu burundi nayo ni radiyo nkuru y'igihugu radiyo isanganiro radiyo ibyizigiro radiyo nderagakura radiyo kitira imico kama radiyo rema fm jerome niyo nzima ndemesheje tuyage tunoganze y'uno munsi ntisangwe mwese muti mbega none uno munsi tugiye kuyaga tunoganze ibyerekeye iki inyishu ni mukanyide yabonye umuntu naheruka kera habaye jonze eh, hagarara hiyo guma hiyo eh? ntunyegere none habaye higa jonze ko twahora dukundana none wanyase jyane ntabyutse oh, mbega abantu mumeze gute ubu hateye ikiza cy'indwara ingera kumanyegera ikiza cy'indwara yandukira n'ingoga kandi yica n'ingoga yitwa coronavirus ntabyutse nico gituma ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida irahagije nkawe uyirwaye ujye kumpobera ntiwumva ko uyinyandutsa eee eh, yoze sa ibyo ntabyo narinzi ntabyo warunze ubu rero hmm? ngiye kubyigisha n'abandi hmm. kugira babimenye tumenye inyene twakwikinga kandi ntubona iyo ngingo ufashe ni nziza ubibwire n'abandi dukurikije impanuro duhabwa n'abaganga tuzoba turi ko turazitira tutaronerwa ahambere ndigiriye sawa mukibuka yuko kugira ngo abakenyezi boroherwe gushikira ingurane zo kwiteza imbere leta y'u Burundi yahavuye ifata n'ingingo yo gushinga ibanki y'iterambere y'abakenyezi BDF mu mfunyapfunyo y'igifaransa tubibutse yuko ibiganiro by'umugambi tuyage vyo muri kuno kwezi vyose vyahariwe uruhara rw'iyo banki BDF mu iterambere ry'umukenyezi n'igihugu n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange turi mu ruyigi rero kugira ngo tuganire ivyerekeye ingene abakenyezi baronswa ingurane mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu gice ca mbere ca kino kiganiro tugiye kuyaga tunoganze ivyerekeye ukuntu vyifashe mu gihe kumbure mbere turabire hamwe n'intambamyi baba bagira mu gihe bipfuje kurondera ingurane mu mabanki canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana tugashimikira cane mu ntara za ruyigi gitega na kibitoki turarabira hamwe n'abatumire bacu amahirwe abakenyezi bafise muri kino gihe n'ingene amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana yoba aborohereza turabe nimba hariho umwizero woremesha abakenyezi bo mu ntara ya ruyigi ab'igitega abo mu kibitoki n'abo mu gihugu cyose muri rusange mu gice cya kabiri naho tuzagaruka kuri izo ntambamyi n'ingene zishobora gutorega umuti turarabira hamwe kandi n'ingene umwizero cyangwa karusho abakenyezi baba biteze kazoturuka ku ibanki bdf y'iterambere ry'abakenyezi amashyirahamwe yigenga n'inzego za leta ngo tuyage tunoganze nk'uko nabivuze rero mu ntango ya kino kiganiro tuyage tunoganze y'uno munsi turi mu ruyigi mu ntarakama y'ubuyogoma mu buseruko bw'igihugu cy'uburundi hano mu nyubako za paruwasi ruyigi turi kumwe n'abatumire batari bake baturuka mu bisata bitandukanye byegwa n'iterambere ry'umukenyezi muri rusange hari uwaserukiye buramatari w'intara ya ruyigi ari nayo ntara yakiriye tuyage tunoganze y'uno munsi abari mu bajejwe intwaro muri komine ruyigi abaserukiye intwaro ku rwego rwo ku mutumba abarongoye amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana abaserukira amashyirahamwe y'ugwaruka n'ay'abakenyezi abaserukiye ibinyamakuru n'amaradiyo abaserukiye amakoperative yo kwiteza imbere hamwe na bamwe bamwe mu bakozi ba leta imbere rero turafise bane baza kudufasha kuremesha kino kiganiro hari umupfasoni alphonsine nahayo ni umuhanuzi wa buramatari agejwe ibibazo by'imibano hano mu ntara ya ruyigi akaba n'intumwa ya buramatari w'intara ya ruyigi muri kino kiganiro mupfasoni mwaramutse ndabaramukije sangwe tuyagete noganze murakoze murakoze no kutwakira mu ntara ya ruyigi natwe turabishimiye murakoze turi kumwe kandi n'umupfasoni agata nsengiyumva asanzwe ari umuhinga mu by'ubutunzi kandi akaba yaserukiye ishyirahamwe ry'abagwizatunga b'abakenyezi ariryo afab mu mfunyapfunyo y'igifaransa akaba yaje aby'ubujumbura ku cyicaro gikuru cya afab mupfasoni mwaramutse mwaramutse neza sangwa tuyage tunoganze yego murakoze kunyakira murakoze nawe ubundi turi kumwe ni umupfasoni gororiyoze niyo kindi yaserukiye ihuriro ry'abakenyezi mu ruyigi fnf mu mfunyapfunyo y'igifaransa mupfasoni mwaramutse mwaramutse neza sangwa tuyage tunoganze yego murakoze murakoze namwe sangwe tuyage tunoganze murakoze cyane arakoze nawe abandi tuza kuba kumwe muri kino kiganiro nabo bagenzi bacu Philomene Ndagijimana ari mu ntara ya Gitega na Dorine Irambona ari mu ntara ya Cibitoke baza kuduha tuganire biciye ku muhora wa telefone tudatevye twinjire muri kino kiganiro kino gice ca mbere cerekeye ingene abakenyezi baronswa ingurane zo kwiteza imbere twinjirire kuri kano kamo k'intangamarara tuyage tunoganze mfate urugo nk'ishyirahamwe niho ngira ngo hava mvuga uko ndabyumva ufate ishyirahamwe risanzwe rikora ibikorwa byo kwiteza imbere rikadandaza rikunguka hanyuma ayo mafaranga akaba afise umuntu w'umunyabigega ayajejwe akaba ari wahava amenya inyungu akayibika ibikenewe gukorwa mu ishyirahamwe byose akabiriha mugabo turazi yuko umukenyezi akora byinshi iyo bahejeje gukora umwimbu kenshi wa mukenyezi ntava ngo awubone ariko kandi wa mukenyezi agaca asabwa gukora ibikorwa nka bya bindi bikorwa n'umunyabigega ariko ugasanga ntazi ayinjiye mu rugo itunga riri mu rugo ntamenya neza ingene ringana n'ahari we akora byinshi iyo hageze gusarura hakagira gushora ntabimenya aho niho rero iyo hariho ukutigenga iyo kuhari ntahava ngo abimenye neza mugabo agaca asabwa ko yoriha ibikorwa mu rugo nashake rero aba afise ya konte yiwe tuvuge ko afise umushahara mutonya hanyuma mugabo bakaba bafise n'ibindi badandaza mu rugo umugabo nawe nyine akaba yaronsa amafaranga ibikorwa muri urwo rugo rwabo ni ibintu bihuye n'ibisabwa byose ku baba muri urwo rugo utwo twose tugugwa tujya gusabwa umukenyezi turabibona ariko ugasanga ntagira uburenganzira bwo kumenya uburyo bwinjiye mu rugo kugira ashobore kubukoresha tuyage tunoganze tuyage tunoganze ako rero karakamo k'intangamarara gaturutse mu runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana ariyo rime mu mpfunyapfunyo y'igifaransa akaba ari akamo katewe n'umupfasoni marie louise kamikazi asanzwe ari umuyobozi nshingwabikorwa nk'urwo runani rw'amashyirahamwe yo kwizigama no kugurana rigorime mu mfunyapfunyi y'igifaransa hari mu kiganiro tuyage tunoganze cyabereye mu ntara ya bubanza mu gutangura rero nk'ijambo waserukiye buramatari w'intara ya ruyigi hano kumbure kuba umupfasoni alphonsine gatoya kubona tuje kuganira ibyerekeye ingurane zironswa abakenyezi tukaza kubivugira hano mu ntara ya Ruyigi ubwo ntituje kubatesha umwanya murakoze ku neza kano kanya ni ukuri iyo muje kuyaga umukenyezi n'ingurane hano mu ruyigi iwacu nti ntibiratwubaka cyane mhm. biratwubaka kuko oh, aha muba muri ko murafasha cyane cyane intwaro mu bijyanye no guhimiriza abakenyezi eh, mu bijyanye no kwiteza imbere aha aye iyo turi ko turavuga umukenyezi n'ingurane umukenyezi nawe aruguruka amaso agahindura ingendo na cyane cyane ko tuzi eh, umukenyezi aguma arindiriye ngo byose bikorwa n'umugabo ngo iterambere ni iry'umugabo ariko iterambere ni iry'urugo kandi urugo ni babiri muri kano kamo k'intangamarara umupfasoni marira wizi kamikazi yagize ati umukenyezi mu rugo ni nk'umunyabigega mugabo iyo bari umunyabigega atamenya ibyinjira n'ibisohoka aha mu ruyigi abakenyezi baramenya ibyinjira n'ibisohoka mu ngo eh, novuga nti nabo nyine ntibamenya ibyinjira n'ibisohoka kuko muri navuga nti ya mico y'ikirundi mhm. eh, usanga umukenyezi yaraboshwe n'iyo mico akaguma reka ariko arakora ariko araterera mugabo intererano yiwe ntigaragara ntigaragara kandi akora ibikorwa byinshi mugabo uguma azana navuga nti turafise banki bcb turafise interbanki turafise pgf izo zitatu ziringa ku mugwa mukuru w'intara mhm. turafise na bankobu mhm. iri mu karere ka kumoso aha muri komine kinyinya turafise na posite posite irakwiye mu makomine yose mhm. hanyuma turafise na na microfinance copec copec irakwiye nayo nyene mu makomune yose umuntu yumvirije ngene zidondaguwe yogira ati guhabwa ingurane kw'abakenyezi bo mu ruhigi ntikikiri ikibazo oya oya eh. si uko eh. navuga nti umukenyezi kwa bumwe navuga nyine ko ngira ngo mu mico y'ikirundi mhm. abakenyezi ntibaruguruka ntibaruguruka ku buryo basaba ingurane eh, hariho n'ibyo abasaba ingurane mugabo si benshi mhm. si bose umuco rero uracyabaniga biracasigaje intambwe ariko ngira ngo nabyo nyine birashobora kuba bifise iyo biva murabona mu gusaba ingurane muri mu banki mhm. birasaba ko batanga batanga ingwati. Mhm. Ingwati rero ziracagoranye dutanze nk'akarorero murabona ingwati, hariho abashobora gutanga ingwati y'inzu mhm. inzu usanga naho mufise inzu mubayemo y'umuryango usanga yanditswe ku mugabo umugore rero ntazoza kuyigwatiriza kandi atari we umugore basa nk'uko umenga ntayiganza bisabwa ko baba babyumvikanye ikaba ari FNF gororiyoze waserukiye ihuriro ry'abakenyezi FNF icyicaro hano mu ruyigi tiko tuvuga ibintu by'abakenyezi n'ingurane mbega muri FNF abakenyezi bahurikiyemo ibi bintu turiko turabavugira ntituhava dusanga ko turashikuza ari ibintu bitana bitanabarabana gatoya oya namba e, mu ihuriro ry'abakenyezi e, ibi bintu muri muriko muratuvugira gushikuza mhm. e, abakenyezi birasabwa ko ko basaba ingurane kugira ngo eh, eh, bakore imigambi yo kwiteza imbere mm-hmm. hariho imigambi yo kwiteza imbere abakenyezi bo mu rugi bakora yosaba ko bajya kurondera ingurane yego cyane byose mhm. kuko ahenshi hari igihe usanga hariho amatungo y'urugo eh, eh, um usanga umugabo yaranyegeje ahantu ashobora gukoresha umukenyezi watabizi amakonti yo yo mu mabanki abakenyezi bo ngaha mu ruyigi barafite amakonti batunganya bo nyine mu ibanki amenya ati nije mbikura nije mbika atamugabo wanjye kwinjiramo e, mu bisanzwe e, abakenyezi bato bato mhm. e, abakenyezi bato bato ni ukuvuga bafite imyaka mike oya abakenyezi eh. birimizi eh. nibo nshatse kuvuga eh. abo abo badakora nk'ubuzi bwa leta cyangwa ngo bakore mu eh, mashyirahamwe kenshi ntusanga bafite amakonte yabo bwite bwite mhm. eh, usanga ahetswe ku ikonti y'umugabo yego kenshi usanga ikonte ari imwe y'umugabo mhm. nabo atamakonte y'iwabo bwite bafise muri ayo mabanki bica bigenda gute none yakubikura arakora arashobora kugenda akabikura ati nabonye umupira w'umwana n'ibirato nzogurira abanyeshuri ngenda nkure y'amahera oya kwishingira umuntu biragoye si uwo ari we wese apfa kukwishingira ariko nk'umugabo wiwe yoreka kumwishingira gute kuko ntabaza amikoro yiwe ahagera eh. aho rero babura abishingizi bakabura n'ingwate ariko yavuze ko hari n'igihe uyu mupfasoni yaserukiye buramatari alphonsine yavuze ati hari n'igihe inzu usanga ihari cyangwa itongo mu gihe rihari rihari ariko bivana kuko nk'abantu bahurikiye muri koperative mhm. urumva ntiwofata inzu y'umuryango ngo uyijyane mhm. kwishingira abandi bantu ngo uyigwatirize wishingira abandi bantu eh. byumvikana rero ko ugiye kurondera ingwati ku gatwe kiwe bitandukanye ugiye kurondera ingurane ku giti kiwe bitandukanye n'uburondera ingurane ari mu ishyirahamwe ariko ari koperative reka kumbure ndagaruka mbanze nkubitire muri ya fabe ndacari kumwe n'abakenyezi nesitora araza kwihangana kugira ngo kumuhereza ko gukora natiko tumugize abakenyezi naho ari mu ruyigi mbanze nkubitire i mbaze uyu mupfasoni hagati yaserukiye afabe ni ishyirahamwe ry'abagwizatunga b'abakenyezi turi tuvuga ingene abakenyezi bashyikira ingurane zo mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana abakenyezi b'abagwizatunga mbega ngaho umuntu yavuga ngo ni bande kumbure mbere y'uko tubandanye yego murakoze kumpa aka kanya abakenyezi b'abagwizatunga turabahaye kaze karibu kuko n'abarima bateza imbere imiryango yabo bateza imbere umubano bateza imbere igihugu mhm. burya rero ahanini mugabo tuvuga abakenyezi b'abagwizatunga kenshi bavuga iyo bari kuba bavuga umenya n'abadandaza ariko mhm. si abadandaza gusa si abakenyezi b'abadandaza gusa kuko hariho n'abandi bakora iyi myuga itandukanye aho imiryango yabo baretse kuba mu ishyirahamwe gusa niba ari muri iryo shyirahamwe mhm. yego yaba abakenyezi atunga iryo shyirahamwe rero mm, mboneyeho n'akajya kubaha ikaze muri iryo shyirahamwe kuko eh. ryitwa wowe ubwira utete ya gatanu irakaramba niyongerera abanywanyi eh? Eh? irakaramba kuko iradufasha irafasha abakenyezi ko bukurikira hamwe mu mashyirahamwe mhm. kuko iyo akoze ari umwe karadoga ashika kuri bike mhm. ariko iyo agiye mu mashyirahamwe bose barabizi yuko tubiri tuvurana ubufu mhm. kandi ngo umutwe umwe ntiwigire inama mhm. ni nacyo gituma iyo bagiye hamwe baterana ibyiyumviro ubwenge bukiyongera n'iyo myuga bariko barakora itandukanye ikagira icyo bashikanye ko mhm. n'ubutunzi bukiyongera abagwizatunga none b'abakenyezi n'ibyari bakenera ingurane mu mabanki cyangwa mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana abagwizatunga b'abakenyezi barakenera cyane ingurane mhm. kugira ngo batere intambwe muri ya myuga itandukanye bariko barakora si abadandaza gusa si ukuvuga ngo ntibajya barangura barangura badandaza mhm. n'ujya mukenyezi ariko ajisha eh, afise yarondeye urwavu agashishisha igiseke agashisha inkoko mhm. akajisha intaro n'intaro mhm. n'ukora ubumba inkono ujya wese arakeneye kwiteza imbere nicyo gituma ingurane ya banki ihambaye cyane ku mukenyezi w'umugwizatunga bavuze akantu kaho umenga iyi irashobora kuba ibagora rimwe na rimwe bagumye bagaruka hari abagarutse ku ngorane ikibazo cy’ingwati eh, abandi bagaruka ku kibazo cy'umwumvikano mu rugo abakenyezi eh. iyo ngorane barayigira ibyo usagacishishwa rumuri ni ukuvuga ko n'abakenyezi b'abatwizatunga iyo ngorane irahari iri mu bato iri mu bisununuye kuko ahanini erega e, izo nzitizi zavuye mu mico n'imigenzo mhm. uburundi bwabayemo imyaka myinshi cyane ba sogokuru na ba sogokuruza ba nyogokuruza na ba mama bakuriyemo hanyuma dusanga na twebwe mu runganwe bw'iki gihe rwarandukiwe ariko hari akantu gororiyoze yavuze ujya muri fnf ati abakenyezi bato nibo bagira ingorane kuko usanga badafise bagira ingorane nyinshi kubera usanga badafise n'amakonte yabo muri banki nayo nka mwebwe muba muri abakenyezi bafise amakonte ariko n'amahera muri banki mwogira ingorane y'iki umukenyezi muri rusange umurundi kazi eh. ni bake bafise icyo baganza mu rugo mhm. nicyo gituma eh, yaba ayo mazu yaba ayo matongo n'ayamaze kwandikwa eh, mu bitabo ngengamatongo byanditswe ku bagabo ahanini mm. Mm, aho rero biratuma icyo yavuze nicyo batarashobora kugira konti muri banki hakaba bakaba benshi batashoboye kujya mu mashuri ngo banonosore amashuri mm. ugasanga baboshwe n'udukorwa two mu nzu ntibaronse n'uwo mwanya wo kwegera abandi ngo bajye mu mashyirahamwe bamenye ingene bashobora kwigobotora muri za nzitizi eh, uca usanga ni iby'ukuri umukenyezi araboshwe muto yaraboshwe cyane ariko n'uwisununu yamaze kugera ku rugero rw'urudandazwa ruboneka ntiyoshobora kuvuga ngo yoronka ingwate afashe nk'inzu nk'iyi yanditswe kuri mushinga ntayo wiwe ku mugabo wiwe ngo ngo aragiye ngo ngo kuyitanga kw'ingwate yego bica mu mwumvikano mugabo Murakomeye aha twebwe tuganira twibereye mu ntara ya Ruyigi turi mu nyubakwa za Paruwasi Ruyigi turi kumwe n'abatumire batari bake turiko turaganira wewe utumbereye hehe nanjye ntumbereye neza ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke kuri mm. zone cibitoke kuri zone cibitoke yego uriko urivuna inzara cyangwa uriko uragira ikarashishi cyangwa uri uritemberera uraba agahita bisanzwe ndiko ndatembera ndaba nyene ko abantu nyene bamerewe neza eh, uri wenyene cyangwa abandi bantu muri kumwe ego turi kumwe n'abantu bashyika nka batanu eh. ego bari mu migwi ya gute hariho uwo mu ntwaro uh-huh. hariho n'umukozi wa posite mm-hmm. nkaba ndi kumwe n'umujene ari mm-hmm. muri asosiyasiyo mm-hmm. nkaba ndi kumwe n'umumama ari muri koperative bumera inka n'undi mukenyezi ari mu ishyirahamwe turame mhm. uwo muntu akora muri poste uwo mumpa tukaganiye ego amahoro neza amahoro uba witwa gute ukidondora kurusha yavuze yuko uri muri gusa mugabo nta birengaho aho yavuze dorine yego ni posite banke barabitsa amahera bakongera bakabikuza bagatanga n'ingurane aha ndakwibarize rangwide muri iyo posite ya kibitoki abakenyezi barafise nk'amakonti yego abakenyezi barimo bafite amakonti n'abakozi ba leta nyine barafite amakonti muri iyo posite abakenyezi bafite amakonti banditswe ko cyangwa ni amakonti yanditswe ku bagabo babo oya n'aba bakenyezi barazifite banditse ko eh, amazina yabo y'abadamu nyine bakaza bagatora amahera atangorane batabanje gusaba urusha abagabo babo eh. ko ariko baravuga akantu bavuga bati abakenyezi kenshi ingurane bagiye kuyirondera hari aho bigorana abakenyezi cyane cyane twebwe duha abakenyezi nk'abakozi ba leta cyane cyane aba hmm. bakenyezi atari abakozi ba leta ntimirirwa murabaha bo amashyirahamwe turayaha ego akantu bavuze k'ingorane ngo kugira mutange ingurane musaba umuntu ko ari nk'umwishinga none ako kantu abakenyezi ntikabatuma bataronka ingurane ego ah, nka ufise atari umukozi wa leta n'ubundi baramusaba abamwishinga mm. Mm. abakenyezi barabaronka babishinga um-, umwishinga mhm. aba ari nk'umukozi wa leta mhm. hmm. ariko nta muntu aza gusaba nk'ingurane azanye nk'urupapuro rwerekana ko afise inzu cyangwa itongo kugira ngo mumuhe ingurane ibyo oya ntabyo turakira mwebwe ntabyo mwebwe muri abantu bakorera leta eh. ariko hari ingorane mubona mwebwe tuvuga ko mu bijyanye no kuronka ingurane zishobora kubangamira abakenyezi mugabo zitabangamiye abagabo abakenyezi barose ingurane e, mu bijyanye no kuronka ingurane twe mm. tubona ngorane dushikira abakenyezi mbona uti ntacyo bisangije cyotuma bagira ingorane ni nk'abagabo mu bisanzwe e, urakoze cyane rangwita ego nsubiza dorine ego dorine womereza uwo agejwe intwaro yego halo mahoro neza mahoro cyane dorine yavuze yuko uri mu bajejwe intwaro mugabo nta ntiyarengeje ngaho wo kwidondora gusumba ngaho yego je nitwa ndi ku mazamba octave mhm ndongoye agacimbiri ka ka sociale ngaha muri cibitoki kuri centre mhm mm. urongoye agacimbiri yego ariko baravuga bati turiho turavuga ibijyanye n'ingurane zihabwa abakenyezi ariko baravuga bati ah, birajamwo umwumvikano uri hagati eh, y'umugabo n'umugore mu rugo kugira ngo umukenyezi ashobore kujya gusaba ingurane aho muri ako gacimbiri hari abakenyezi bagenda gusaba ingurane yego mm. aha baragenda mm. muga nk'abantu nk'abantu bakunda kujya gusaba ingurane cyane cyane mhm. usanga ari nk'abakozi ba leta mm. eh, hama mu gusaba ingurane rero umva baca barinda guca kuri abo oye nibo baca batora amafaranga hama bagaca babagurana muri muri banki mm. eh, barishinganira hagati yabo mu ishyirahamwe wowe wavuze akantu uvuga uti bakunze kujya mu mashyirahamwe yo kuziga no kurana na mugabo uti mu mabanki manini manini ntibihuta kujyayo kubera iki mu bisanzwe kubera kubera bo baba bari mu mashyirahamwe mhm. baba bagiye inama n'abo bari kumwe mu mashyirahamwe bakaca babahaye amafaranga yangurane bakeneye hari akantu bavuze k'intambamyi ijyanye n'ubungene abakenyezi bashobora kutoroherwa mu kuronka ingurane murabibona mwebwe abajeje intwara mbo cyane cyane nk'abo uwo usanga atari n'abakozi ba leta mhm. eh, kenshi twebwe icyo dukunze kubona nk'abari mu ntwaro mhm. iyo hagati y'umugabo n'umugore basanzwe batumvikana mhm. hariho ikintu batahuriza ko ku gusa iyo ngurane mm. urumva ko bica bigorana ingene uwo mupasoni aronk'iyo ngurane muhora mubona none n'amatati yavuyemwo yabyutse nk'amatati kubera uko kutumvikana bikabuza umukenyezi kuronka ingurane yego turahuse kuzibona cyane mugasanga bamwagiriza iki kugira bamwankire uburenganzira bwo kuronka ingurane mu bisanzwe mhm. eh, kenshi bikunda kuva Eh, irashobora kuba ari ikosa ry'umugabo cyangwa rikaba ari ikosa ry'umugore mhm. ibi byo byisesagurwa ry'itunga mu rugo mm. ugasanga hariho ibintu byinshi badahuriza ko mm. abajeje intwaro hari icyo muhora mufashe eh, twebwe mu bajejwe intwaro twebwe kenshi iyo batwituye turabumviriza hama tukagira icyo dufashije mhm. bitunaniye tukabarungika imbere ubu tukagira icyo dufashije icyo eh. mufashije kiba ari nk'igiki ngo cyane cyane turabumviriza tukumviriza ufise ikosa mm. tukagerageza guhanura tukabahuza mm. iyo mugabo hagize umwanana twebwe ntiduhana turahanura mhm. tugira peve tukabarungika ku badukoreye na twebwe imbere yacu muri ako gacimbiri userukira harimwo abakenyezi bahurikiye mu mashyirahamwe cyangwa mu makoperative bariho benshi abo baragenda kwitura amabanki cyangwa ya mashyirahamwe yo kuziganira kugira ngo baronke ingurane niho bibagora kuronka iyo ngurane mugabo iyo bose nta kibuza ko ingurane bayironka mhm. mm. mu makoperative ubona ngaho mu gacimbiriki wawe yarongowe n'abakenyezi aho usanga abakenyezi bari mu ndongozi yego nka koperative na jewe usanzwe ndimwo hariho koperative sangwa irongowe n'umukenyezi ah. Mm. uwo rero ni wasinya yemeza nk'abantu ko koperative ijya gusaba nk'ingurana yego abagabo bari mu abagabo arongoye mwebwe ntawe mubere intambame oya nabo mbo bivana n'ingene tuba tumuzi eh. araba mumuzi nabi eh, none ntuzi yuko atamuntu abura agasembwa hari aho umuzi nawe ukabwira uti uyu bamuha uburenganzira bwo guronka ingurane arashobora kutugora kuyasubiza ugasanga ni ingorane yego noneho nk'agasimba ko tuma mugira muti nawe n'uyo muntu ntitwemera ko ajya gusaba ingurane ku izina ry'ikoperative ko baragaki hariho nk'abantu bashaka gusaba ingurane akaca yitwarira kwinywera agacupa hari umukenyezi hari umukenyezi uyu mukenyezi eh. abakenyezi nabo ikibazo gikunda kuhaba eh. arashobora kugira kugira hari ashobora gusaba ingurane bakayimuha hamaga agenda basanzwe mu bisanzwe tubanza kumwiga koko yuko adandaza canke ari umurimyi mhm. hariho igihe rero bashaka kurima ibintu amasezi kagenda nabi ugasanga amafaranga yaguranye ntasubije mhm. cyangwa ugasanga n’umuntu umuntu w'umukomerisa aradandaza agaca abona urabona ibiharahwe by'iki gihe akagenda akarangura ibitenge mhm. bagaca babifata yabiranguye mu manyanga mm. urumva ko aya mafaranga adaheza ngo agaruke iyo akora nko mu rudandaza rw'urufuri rwo mu rufuri yego nko ah. ngaho iwacu urabona ko twegereye forontiyere ibyo bintu birahari mhm. nta muntu adakenera ingurane turagurana n'ukuri ah. ego iyo mwituye aya mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana none baraborohereza twe kubera duca kuri koperative mhm. perezida wacu wa koperative aca duserukira ntago batugora kuko ntago kuko waduserukira kuko we perezida ni umugabo uwa kabiri wiwe n'umudamu urumva bita bitorohera turarima nyine ibifungurwa tukaronkamo n'ibyo dusagurira amasoko kuko wafashe ingurane urarima iyo ijuru ryagenze neza ukaronka n'ibyo nawe ushora kugira ngo utuze ya mahera waguranye muri mibiki n'ibiki dukunze kurima ibigori hmm. n'umuceri mhm. abifise nabo hari n’abari itomate mugabo itomate si benshi kubera ntushobora kurima itomate ngo ubifatanye no korora hmm. oya none nk'umwimbi w'ibigori ubu wagenze neza muri uyu mwaka yego yise ziheruka ku mutasuro wagenze neza hmm. Eh, kuko iyo turimye ibigori mm. iyo turimye ibigori kuko twe twisunga ibigori kuko bijya bisigazwa tubiha reka twe ntabwo dukorera ku bintu by'amahera gusa turaba inyungu y'igitungwa haba harimo n'inyungu y'igitungwa yego none nk'ubu uwo mwimbu ubinjiriza amahera angana iki muri iyo koperative urumve honye n'umwimbu wa mbere ni uw'amata eh, kuko twe koperative yacu igizwe n'amata Eh, urumva umwimbu munini tuwurondera mu mata kuko inyungu nyinshi iri mu mata amata none murabona umwimbu wayo mukavuga muti twinjije amaritiro angana iki cyangwa twungutse amafaranga angana gutya avuye mu mata eh, urumve kubera ko jewe n'umunywanyi mugabo ntari indani muri koperative mugabo iyo turi mu nama baratubwira umwimbo n'ingene biriko biragenda neza ah. eh, ariko mwe mukaba bakabibabwira mubibona cyangwa n’ibimwe by'amajambo ya politiki cyangwa yo kugira oya turabibona n'ukuri eh. turabibona ntabwo ari ukuresha abanywanyi turabibona hari intamba ubona iyo mwipfuje nko gusaba ingurane zishobora kuba intambamyi ku bakenyezi oya nta ntambamyi ihari kuko mhm. urumva umukenyezi arafite ijambo muri iyo koperative wowe bivana n'ayo ubusaba mhm. mugabo ntago bakugora cyane n'ukuri baraguha hari akantu bavuze ko abagabo bamwe bamwe babera intambamyi abakenyezi babo kugira ntibaronke ingurane iyo mu cy'ibitoki abari muri iryo shyirahamwe rya ntangorane bafise ega nta mwongo uba uri sato eh. bidahizwe aho rero bariyo ushobora gusanga barabangamye erega abagabo bagumara abagabo nyine urumve umukenyezi nawe agumara umukenyezi mugabo urumve iyo ngurane wayatse uyaka wafashe umugambi w'icyugiro uyakoresha ndabona mvuze ngo abagabo bagumara abagabo no kuvuga iki eee eh, umugabo agumara umugabo kuko eh. hariho uwo usanga erega ntabwo zubatswe kumwe hariho abagabo usanga bakaze hariho n'ingo usanga abadamu aribo bakaze hariho ingo usanga abadamu aribo bakaze eee eh, akihagararaho nyine ariko muri rusange nta ntambamyizi babangamira kubera abagabo babo oya urunani rw'amashyirahamwe n'amakoperative hano mu ntara ya ruyigi sinzi ko eh, nabivuze ko ari byo serukiye murakoze cyane ahubwo njejwe gukurikirana amashyirahamwe y'abenegihugu yo kwiteza imbere hamwe n'amakoperative mu ntara ya ruyigi ujejwe kubikurikirana yego aha aya makoperative ariko aravugwa aya mashyirahamwe yo kwiteza imbere ariko aravugwa eh, abakenyezi barayarimwo ngaha mu ruyigi yego cyane barayarimwo yaba amashirahamwe y'amakoperative canke ayandi mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na basanzwe bitunganiriza mato mato mhm. yose abakenyezi ngaha mu ntara ya Ruyigi bari muri yo mm. yego abakenyezi barimo barimwo ariko kandi hariho bamwe bamwe mhm. bakunze cyane guca bijukira aya mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na yiwabo mhm. ugasanga kumbure niyo barutishije kuja mu mashirahamwe y'amakoperative kubera iki Eh, impamvu iza kugaruka ku byo nza guha banjama nshikiriza ko mbure ku bijyanye no gusaba ingurane mhm. novuga yuko bakigira eh, baracafise akantu batinya mhm. ku gutora ingurane na cyane cyane yunguka mu mabanki mhm. bivanye n'uko eh, imigambi baba bajya kuyaranguza bakunda kugira ubwoba cyane ko yoba itazokunguka bakagira ubwoba bwo kuyasubiza mhm. mugabo gaca bashira imbere ajya amashyirahamwe bitunganiriza bo ubwabo mhm. kubera kumbure urugero baba bashinga rw'akanyungu umunywanyi aheza ngo azane mhm. kumutaha yatoye aba ari ruto cyangwa ugasanga ayatora agiye kuyakoresha ibya nkenerwa muhira agaca make ku buryo avuga ati aya azonyorohera gusubiza abakenyezi rero mu ruyigi twavuga ko batitaba cyane umugambi wo gusaba ingurane mu mashyirahamwe cyangwa mu mabanki Eh, ku izina ry'ishyirahamwe mugabo ari ingurane izokoreshwa n'umunywanyi ubwiwe mhm. eh, mu bikorwa byiwe bizotuma kumbure hagira ikisununura mugabo atari ku nyungu za za koperative mhm. nariko mvuga rero yuko urugero si runini cyane rw'abakenyezi baba basaba ingurane mu mabanki hari intambamyi ubona zibangamira abakenyezi ka bukenyezi mu bijyanye no gusaba ingurane Eh, intambamyi nyinshi basa n'abamaze kuzigaruka ko eh, abatwitangiye gufata ijambo mhm. ni zijyanye n'imico n'imigenzo yo mu miryango ariko kandi hariho ikindi nagomba gushikiriza ugiye kuraba mu gusaba ingurane mu mabanki birasabwa yuko uba ufiseyo Eh, konte wugurujeyo mhm. aha rero urugero rw'abakenyezi bafise amakonte mu mabanki nabwo nyene si runini cyane kuko na benshi bitwa ko bazifiseyo nabo usanga ari nk'abakozi ba leta mhm. uca usanga rero nk'abirimizi adafiseyo ikonte n'ibyo gusabayo ingurane uca wumva yuko bidakunda kugira ngo bikunde ari uko bica bisabwa ko abari muri rya shirahamwe canke koperative aho haza guseruka iryo shyirahamwe hanyuma nawe agaheza agashikirwa mhm. hariho akantu bagumye bavuga kerekeye eh, ujya gusaba ingurane bigasaba yuko atanga ingwati cyangwa bigasaba yuko ari umwishinga naho abari umuntu ajya kuyakoresha ku giti cyiwe hageze kuyasubiza bayasaba umugwi ku buryo gusanga rero wa mugwi ariwo uca ubamo abo kwishingiranira hagati yabo urumva yuko kugira ngo bigende neza byoroha n'amaburiburi iyo abantu bariko bakorera hamwe mu mashirahamwe n'amakoperative none bintu abakenyezi barabizi bo ngaha mu bigi Eh, hariho ababizi ariko kandi ntitwavuga ko ari bose mm. abo batabizi babahiye abo batabizi babahiye abatabizi mm. eh, ni abanyaruyigi bamwe mm. bamwe ariko ukunda gusanga kumbure birengagiza bakaguma bishira inyuma nk'aho umengo Eh, umukenyezi ntiyoja imbere ngo aje ahabona nawe amenye ibijyanye n'iterambere ubundi abasanzwe bitabira kamo mu manama eh, abajejwe intwaro cyangwa n'abandi bagenda bakoresha baraheza bakumva utwo turusho hanyuma nabo niba bijyanye n'imico n'imigenzo bagashobora kubirengera kugira ngo nabo babone ko bafise uruhara rudasanzwe mu iterambere ntababangamiwe n'abagabo eh, nk'uko babivuze ntibobura ariko kubera ko atacigwa twoba turagira ntitwohava turonka ibitigiri dufatirako ariko nibaza ko batobura nabo murakoze cyane Nestor murakoze reka kumbure duhe ijambo ah, bamwe mu bari ngaha muri ino nyubakwa ah, kumbure twumve abashoboye gukurikirana bakumva ko hariho ibijyanye no gusaba ingurane hashobora kubamo akabazo cyangwa intambamyi cyangwa bashobora kuvuga bati je narabonye aho borohewe canke aho batorohewe abakenyezi mu gusaba ingurane shikira ngaho kuri mikoro nturinda kuyikora ko uca wegera gusa umuntu akora umwuga umupfasoni hagati yavuze ngo n'abakora imyuga ngo barakenera ingurane noneho wowe urakeneye ingurane ndayikenera kuko hari utundi tuntu ndabangikanya impande eh. dutuma nisunura gatoya ngo ushobore kuronka icyo ngabura umuryango uduke utuntu two kudandaza nk'udutenge eh. n'utundi tuntu nyine tuba dukeneye nk'iniforume z'abanyeshuri mm. n'utundi nyine dukenewe dukoresha abantu baza bakenera dukenewe wanse kuvuga yuko uri mu bagwizatunga b'abakenyezi oya ndi muto cyane ndi muto cyane sino bantu umudandaza ndi muto rwose yego mhm. turiho turavuga ryari umukenyezi akenera kwitura ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana cyangwa ibanki ubwira imihingurane hamagaca bigira bagata bagata bagaca bihungira mu kindi gihugu bagasigara bariha imiryango bataye amafaranga batatoye mm-hmm. basigaye bariha imiryango usanga umugore n'umugabo rero warishingiye umuntu hama ukaza ukata kumushahara ukata ku kubera kuko wo wishingiye nawe yarigiriye baca muryana n'umugore umugore wa n'umugore bivanye nuko wishingira uwundi atari wiwawe mhm. rero bityo bitera ingwane rero tubora twishingira haca haba ikibazo cy'umugore n'umugabo mu rugo iyo umugore yahora atanga rasiyo iyo umugabo aratanga rasiyo agafasha umugore gusuma mm. aca apfunya akaboko agaca avuga ati mbega uri kuransaba rasiyo ntiwamye kudandaza ugasanga rero iyo ufata amafaranga y'ingone wasabye ugatanga kuyinjiramo uyasumamo aca ahera kandi utaramara no kuronka icyo ushobora kuriha Eh, kumbure turaza gusubira kuganira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro ndiko ndaraba ko hari uwundi yoba ariko arasaba ijambo ndamubona ngaho imbere eh, ujya kuri mikoro nawe nturinda kuyikora ko uregera gusa ugaca uduga ku ijambo widondora hmm. dushyire hamwe ni ishyirahamwe mu bisanzwe rikorera hafi mu gihugu cyose mugabo rifite icyicari bujumbura mugabo ngaha hariho ishami ryayo mhm. mu bisanzwe rero dushyire hamwe ikijejwe ijejwe guharanira agateka k'abakenyezi mhm. n'abana mhm. yego ibi bintu turi turavuga rero by'ingurane zironswa abakenyezi ntibibaraba mwe muri dushyire hamwe biraturaba cyane bibaraba biciye bituraba biciye muri ibyo byo kuvuga kurwanira agateka k'umukenyezi urumva ko turonka kenshi nk'abatwitura ku ngorane ziri mu rugo kugira tubafashe Mhm. hanyuma tubafashe mu gutanga impanuro mhm. urumva rero ko bituraba kugira ngo wa mukenyezi ashobore gutera imbere mhm. rero mu bisanzwe nta muntu yotera imbere ataronse ingurane ndetse ari umusuma aha rero murabona abakenyezi ngaha muri ko muraba bari muri dushyirahamwe murabona bitaba uwo mugambi wo gusaba ingurane abakenyezi mu bisanzwe hari uwavuze ati imico n'imigenzo imico mhm. n'imigenzo iratuboshye cyane umukenyezi naho yoba afite icyo arangura biramugora gusaba ingurane mm. ego si cyo kimwe no mu minsi ihetse ubu biri ko biratera bijya imbere gatoya urasanga hariho abashobora kurondera ingurane mhm. igiti kiri ko kiriyongera cy'abashobora gusaba ingurane mm. mugabo ntikirashika ku rugero dushaka mhm. ni ukuvuga rero iyo uri kurarangura umugambi ata buryo ufise biragora mhm. kujya gusaba ingurane naho hariho abavuze ingwate mhm. umukenyezi ntaranguhe icyo agwatiriza mhm. ataruzi icyo agwatiriza rero wa muco n'umugenzo ucyo utuma cyo avuga ati none ngenda atacyo mfise ngwatiriza inzu ziri ku bagabo amatongo ari ku bagabo reka amatungo yose ari ku bagabo yego mm. niwashaka mhm. n'umukenyezi afise umushahara mm. hariho uyahembwa yashyira umugabo akava guhembwa agaca yiremeye kagashyira umugabo yose akayashyira umugabo kandi akamuharurira wenda mm. aza ayo uhembwa shyira ngaha uwo mukenyezi akaguma yubatse urwo rugo ngaho niko zubakwa eh. hanyuma rero eh. urumva yashyiriye umugabo kwa kwiyumvira kujya gusaba ingurane azoriha iki none rero mm. biragoye ko n'icyo cyiyumviro cyo kuza gusaba ingurane gihava kimuvamo kubera atagira ingena azoriha mm-hmm. rero naho niho hahagaze ingorane mm-hmm. hama n'uwo nawe ashoboye gushikaho yovuga ati ndasabye ingurane asaba make ayo mm. make ntacamufasha kurangura mm-hmm. kuko amaze kuba make aba ari make nyine iyo yafise naho mhm. wa munyacibitoke yavuga ati umugabo aguma ari umugabo mm. umugore aguma ari umugore mm. harya yavuze byinshi mm. n'iyo afise amahera ari umukenyezi mhm. umugabo aba yazi umugabo amahera afise umugore arashobora kutayamenya reka data ntamenya namba ayo mahera rero y'umugore azwi n'umugabo mhm. umugabo aca amaboko aca azinga amaboko byose aca yiraramira ego aca ati umugore arayafise ndabizi umugore arayafise eh. azosubira ngo ari uko ya mahera yaheze naho yoba ari ingurane naho yoba ari ingurane mm. kandi umukenyezi naho umugabo yoba ariko aramuha amahera mm. hariho utuntu twinshi two mu rugo usanga tuzwi n'umukenyezi mm. naho yoba yayashize hariya ayo mahera mm-hmm. hariho akantu abagabo hariho utuntu abagabo badashikako niyo yo guha rasiyo Mm-hmm. Hari utuntu nk'utuvuta agakama mm-hmm. agakamambiri k'umwana mm-hmm. umupira w'imbeho umupira w'imbeho akandi agahuza uko munsi k'umwana umugabo ntamenya twose mm. rero na twa dufaranga umukenyezi afise usanga zaradutanga uko ugasanga twaheze twaheze na wa mugambi yadusabiye mm. atawuranguye byumvikana rero yuko n'iyo ngurane ayisabye ntibake tuyishyira mu mu mugambi mu muco twayisabiye mm. hanyuma hari ikindi kiboshya twebwe kijyanye n'umuco mm-hmm. usanga umenga niyo uyafise woyaha umugabo akaba ari wayakoresha mm-hmm. kuko twaramenyereye zana mpiki mm. subira umpiki umengo kandi umugabo biramunezera ko n'iyo woba wayamuhaye agaruka akaba ari wayaguha mm. ku byo uyakoresha utuntu two mu rugo mm. rero iyo mico yatuboshye kuva kera n'ubu ntiratuvako irabangamye irabangamye muri dushire hamwe hari ikintu mukora kugira ngo eh, turatanga inyigisho turatanga inyigisho turagerageza uko dushoboye gutanga inyigisho kugira ngo mu rugo haba ibiganiro uwo mhm. mushingantahe n'umukenyezi wiwe bumve kumwe ingene bakoresha amatungo y'urugo mhm. niryo terambere rero tugerageza kurondera umukenyezi mhm. kugira ngo ibyo baronse babikoreshe hamwe n'umukenyezi ashobore kwigenga muri tumwe tumwe afite amahera ashoboye kuyagwiza kugira ngo twa tuntu duto duto dukenewe mu rugo ashoboye kuturangura atarinze gusaba umushinga ntahe wiwe igihe mhm. wasaba ijambo kumva yari akantu uvuga uti sinova kuri mikoro ntagashikirije igihe nasaba ijambo mhm. nashaka gushikiriza yuko ibi biganiro ari byiza mhm. kumbure abo byumva bogira icyo bashyitseko ni ukuvuga yuko ari byiza kuko umukenyezi yobyumva yovuga ati nanjye mbega nosaba ingurane ntoyironka mhm. twavuze izo nzitizi ubyumva yumvise inzitizi mm. arashobora kujya mu rugo akayaga n'umushinga ntaye wiwe akavuga ati mbega jewe nosaba ideni nokora iki cyangwa nokora iki mhm. ku buryo rero tuyage tunoganze igira mirongo ibiri n'icyenda kaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro tuyage tunoganze nk'uko twabivuze mu ntango rero kino gice cya kabiri dutandukiriye umuti w'izo ntambamyi zagiye zigaruka ko kugira ngo umukenyezi ashobore gushikira ingurane bitagoranye turaza kuraba kandi n'akarusho kumbure ko bakagiye kuzozanwa na ya banki y'abakenyezi y'iterambere BDF mu mfunyapfunyo y'igifaransa kumbure mu gutangura kino gice cya kabiri twinjiriye kuri kano kamo kabibwirwa benshi bibwirwa benshi bibwirwa benshi abagabo nibo nocira agace mumenye yuko abakenyezi ari mu mabanki no yo kuziganya no kuguranana kurusha abagabo byaramaze kuboneka yuko ingurane ihawe umugabo hari aho yishyurwa ku gihamana mugabo ingurane ihawe umugore ni ukuri hatabaye ingorane zikomeye cyane irishugwa umenye rero yuko warungitse umukenyezi wawe kujya kurondera ingurane azoyishikana ntuzutinye rero kumuha ingwate bamusaba ntuzutinye kumushigikira ntuzutinye kumuha uburyo bwo kwishyura kuko niba azoronka ingurane bakamwongera n'iyindi bakamwongera n'iyindi we wamushinga ntahe ntiwamenya yuko iyo ngurane ije kongerereza ubutunzi mu rugo uratuma umugore wawe no hamwe mwoshigikira cyane aho yari rero aratera akamo bibwirwa benshi bikumva bene byo dutangure duha ijambo umupfasoni hagati sengiyumva mukanga dukubitira mu ntara ya gitega habuze intambamyi zitari nke mu bijyanye n'ingurane zironswa abakenyezi mufasoni hagati muri ya fabe kumbure haraho muba mubona muti hari intambamyi kanaka yoba yibagiwe hanyuma tujye tujya ku muti ego murakoze kunyongera aka kanya eh, nibyo intambamyi ni nyinshi ntitwashoboye kuzivuga zose ariko iyo nshobora kwibutsa ko tutoyibagira Nuko mu byerekeye eh, urudandazwa canke ukwiyungunganya kw'abakenyezi mhm. benshi twavuze ko bakiri ku rugero rwo hasi ntibarisununura ibyo mm. rero bitumwa na byinshi muri eh, ya wa mubano wo mu rugo umubano na sosiyete y'uburundi muri rusange itorohereje umukenyezi kugira ngo atere intambwe wanje mm-hmm. aserukiye dushyira hamwe yabivuze neza rero ibyo bica bigira ingaruka mbi y'uko mu gihe umukenyezi akiri muri n'abagira rudandazwa cyangwa imyuga itandukanye yo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango baracari bato cyane ntaho barigeze muti ingaruka niyi usanga umengo barinyegeje mbega bazokwegera banki cyangwa mikorofinanse burya rero kugira ngo kugira ngo basabe iyo ngurane burya kugira ngo izo banki cyangwa mikorofinanse zibakire zigononokewe ni uko baba badondora neza ibyo bakora mu biharuro mhm. bakerekana sante finansiyeri mhm. ni ibyo bisabwa n'amabanki kugira ngo itange banki cyangwa microfinance bisaba rero ko utegura umugambi uboneka neza umugambi utomoye neza mhm. werekana neza ingene wifashe ingene uzotera imbere ingene uzokunguka mhm. kugira ngo babone neza yuko n'ingene ibyabo uzobisubiza n'iyo ngurane izoshobora kwishurwa mhm. atangorane ibyo biharuro rero benshi abakenyezi ntibize ntibazi n'aho boca kugira ngo bashobore gutanga iyo bizinesi purani imeze neza uwo mugambi utomoye mhm. wemegwa na banki cyangwa mhm. mikorofinanse niba n'abagira mhm. twavuze ngo bamaze kugira utu antropurize twisununuye ni bake bafise amana none nk'icyo kintu cyo gukora umugambi utomoye neza muri ya fabu buri ko murafashe gute kugira ngo kironke umuti yego afabu irafasha kuko irarondera abahinga ikarondera n’abofasha mu buryo kugira ngo bigishe neza eh, ubwo buryo bwo kugira bwo kwandika umugambi utomoye neza mhm. eh, ifasha abanywanyi cyane cyane bamaze kwinjira mu ishyirahamwe mhm. eh, microfinance yitirirwa nibo bashyizeho microfinance yitwa wayizi mhm. nibaze ko ngaha mu ruyigi mu ntara ya ruyigi eh, wayizi itaraserukirwa ariko nibaza ko mu minsi iza eh, bizoshoboka uvuze uti wayize ntirasarikirwa mu rugi mugabo mu minsi iza mu minsi iza twofata ko ari nka ryari oh, kugira ngo n'abakenyezi bo mu rugi ubu ni ukuri noba ndiko ndabesha ngize ngo eh, twabinonosoye n'userukira wayize mhm. twarayaze bimwe bimwe mugabo eh, icyo kiringo sinogitanga ariko umugambi uriho ukuyizana mu ruyigi yukuyizana sinavuze ruyigi mm. ariko yo kuyizana mu ntara nyinshi hagati mu gihugu yego mhm. iramaze kuja mu rumonge iramaze kujya n'igitega mhm. eh, ni ukuvuga ko imaze gutera intambwe yo kujya mu ntara zimwe zimwe ntibaze ko nari uyigize habishikiye mhm. rero ariko eh, mhm. mu ntambamyi nk'uko mwavuze muti intambamyi murumvise ko imwe iyindi ya kabiri niyo y'uko abakenyezi benshi ntibize mhm. ashobora kuba ku bakenyezi hanyuma eh, bakabona neza ibyo bakeneye yuko bashobora kubibashikira ko mu mwanya mutoya mhm. iyindi ntamba mikomere ni uko abo bagabo bubakanye n'abakenyezi batabashigikira muri iyo migambi mm. ugasanga bababereye noneho imitego mhm. nicyo gituma hariho mugenzi wacu menga ah. ni marie louise hari mukamukabi bwibwa benshi eh, marie louise yego yavuze ati abagabo ntibashigikira abakenyezi mhm. no muri muri zo kampani muri yo sekeza sekeza ryo abakenyezi nibaza ko abatanga uburyo n'ababishyira imbere boza baribuka ko n'abagabo boba barimwo ntibigisha abakenyezi gusa kuko ni ukuri umukenyezi wenyine yubakanye n'umugabo umugabo atamushyigikiye wenyine ntazoshika mhm. ibyo biramaze kugaragara hariho nka fabira afise eh, ishyirahamwe ritoyi rihurikiye muri afabu mhm. bavuga ngo ni abakenyezi ugasanga uwo mugabo ntari karamwumviriza urakoze eh, eh, reka kumbure ndagaruka mbanza nkubitire rero mu ntara ya gitega sinzi neza ko filomene yoba ariko aratwumva ndakumva jerome ni amahoro ku mugwa mukuru wa politiki umugwa mukuru wa politiki n'amahoro eh, twebwe turi ni mu buyogoma hariho igice gitoya cy'ukumoso turi mu ntara ya ruyigi twicaye neza na neza mu nyubakwa ya paruwasi aho turi kumwe n'abatumire barenga mirongo ine baje bava mu bisata bitandukanye wewe uri mhm. hehe nk'ubu jewe ndi neza na neza uh, mu ntara ya gitega uh, mu gisagara cya gitega aho bita mu kirimiro mhm. uh, impande y'ahari mituweli de la fonction publique ku bahazi mhm. ego uri kwibarabara rero ego ndi ku ibarabara hari abantu muri kumwe yego turi kumwe n'abantu ah, ndi kumwe n'uwitwa jerome eh, ndi mubansi eh, asanzwe arongoye koperative akagoroba k'ababyeyi n'ibibondo ndi kumwe kandi n'umupfasoni yitwa gisirene asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi ryitwa tera imbere mukenyezi mhm. ndi kumwe kandi eh, n'uwitwa niteka fidelite asanzwe nawe ari mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rihingura amagato rikora amagato ryitwa safe in creative activities fika mu mfunyapfunyo nkaba kumwe kandi n'umumenyeshamakuru w'iradiyo humuriza fm yitwa eh, uwizeyimana jackie jackie yego kuri kumwe n'abakenyezi benshi gusumba abagabo Eh, umugabo umwe kumbure ntiyashoboye kuboneka yafatiriwe ku munota wa nyuma yari kuba aserukiye microfinance yambwiye ko afatiriwe hasigaye iminsi itanu kugira ngo ikiganiro gitangure uwo ushobora kumpa uwo mugabo ahubwo ubu hariho igikorwa turiko turakora gihambaye cyane aho turima igitegwa cy'amateke eh, ikigundu kimwe kikavamwo amateke mirongo ine ibitamenyerewe ngaha muri kino gihugu cyacu ivyo bintu byaba bifata nk'ugushikuzwa agashimwe gashimishije eh tukaba duheruka no kubironkera ko agashimwe gashimishije kuko ari imboneka rimwe ngaha mu ntara ya gitega agashimwe mwagahawe n'andi na nyakubahwa musanteri yarongoye intara ya gitega n'ikigo all division kuko twakoze umugambi wo gusoroma twambaje twabahamagaye kugira barabe ubwo buhinga bwacu dufise koko musanteri wa komine ego wa komine gitega yarahishikiye arirabira ibyo bintu arashima cyane hama baraheza baraduha agashimwe Mhm. jerome tigo turavuga ibijyanye n'abakenyezi n'aho uri umugabo ngaho urabona yuko ah, usa n'uri mu bakenyezi gusa batari bake ngaho bagukikije turiko tuvuga ikibazo kijyanye n'abakenyezi basaba ingurane mbega mu kagoroba k'ababyeyi n'ibibondo abakenyezi barimo ego mu kagoroba k'ababyeyi n'ibibondo dufite abakenyezi imbere benshi gusumba abagabo dufite abakenyezi mirongo ine na babiri n'abashingantahe batanu twese turi mirongo ine n'indwi abakenyezi nibo ari benshi abakenyezi nibo benshi nibo benshi mirongo ine na babiri abagabo batanu kubera iki kubera iki akagoroba eh, akagoroba k'ababyeyi n'ibondo kubera eh, umukenyezi eh, ahura n'abana biwe ku mugoroba bagaheza bakaganira mhm. ukugene umunsi wagenze ingene ibikorwa byagenze by'uwo munsi nicyo gituma ari akagoroba k'ababyeyi n'ibibondo iryo mhm. shyirahamwe ubu duturimo abantu barenga mirongo itanu umugabo benshi n'abakenyezi barenga mirongo ine abakenyezi bararonka ingurane nk'abakenyezi yego abakenyezi baronka ingurane mbere eh, no muri uno mwanya duhagiye kuvugana eh, umumenyeshamakuru yampamagaye twari ko turatanga ingurane kijyanye eh, no kwikenura mu migambi eh, y'iterambere kuko eh, abakenyezi turi kumwe basanzwe dukora imigambi y'iterambere mu bijyanye no guteza imbere ibiterwa bitandatu mbumbarugo bifasha abantu ku mukuru n'umuto mu kibano mhm. ingurane mukura muri muri ayo mashirahamwe yo kuzigama no kurana na kenshi ziva he. ingurane ziva mu mabanki atandukanye muri za kopeki no muri za kopeki ego na za sisiyemu hari intambamyi zagiye zivugwa ku mukenyezi ngene ashobora kudashikira ingurane byoroshye kubera ibibazo bitari biki hari ibyo mubona mwebwe eh, intambamyi turazibona kuko eh, umukenyezi ahenshi ntaba afite eh, ingwate mhm. ariko kugira twebwe mu kagoba k'ababyeyi n'ibibondo icyo kibazo ntigishobore gushika aho twashobora kubura ingurane muri banki mhm. tubigisha gukora ibikorwa bizana amafaranga hama tukaziganya tukongera tukaguranana hanyuma hanyuma tugaca dutwara ya mahera y'iwacu muri banki mhm. bagaheza bakatugurizana kabiri tugashobora guca turonka ingurane kuko umukenyezi akenshi ntaba afise eh, ingwate atanga muri banki kugira ashobore kuronka iryo deni bisigura yuko koperative ariyo ikimera nk'iyitanga inoti zizomera nk'ingwate ego nkubu nk'ubuye urashobora gutanga amahera angana n'umuriyoni hama uwo muriyoni bakawuburoka bagaca baguha miliyoni zibiri hama bakazohereza uwo muriyoni bakawugusubiza uhejeje kwishyura ibyo mm. ye muri koperative yacu ahubwo bakaba babyemo biraba hari iyindi ntambamyi mubona eh, iyindi ntambamyi tubona ni uko eh, bishyika aho eh, nk'umushinga ntahe agashobora kubera eh, intambamyi eh, uwo bubakanye akamubera intambamyi mu bikorwa byiwe mm-hmm. ariko turagerageza tugabahimiriza abo bashinga ntahe ko umukenyezi ategerezwa gukora bagaheza bagahuriza hamwe kuko eh, ahanini eh, iyo mudahuriza hamwe ibyo uri ko urarangura naho uba ufite amafaranga angana iki ntibitera bijya imbere ahubwo utera usubira inyuma gusa tuheza rero tukaguma tubayigisha yuko eh, umukenyezi ategerezwa kumuha uburenganzira bwo gutora ideni kugira bahurize hamwe kuko umutwe w'umwe ntiwigira inama mukaza murabahimiriza ego turaza turabahimiriza tubaha inyigisho kandi no kubaha ibyo nibyo uko ntibikwiye mhm. eh, turatanga n'inyigisho eh, kuko hariho umuntu ashobora kuronka ideni ntarikoreshe wa mugambi yarisabira mhm. tugaheza rero tukababwira duti eh, utegereza kuba gusaba ideni ari uko ufise umugambi koko ugenda kurikoresha kuko eh, ntiba ari ingabire tuyage tunuganze abakenyezi hino jyaho mperereye ndabona ko bahurikiye mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere yoba ice ari inyishu mu gusahiriza ibikorwa byabo cyane cyane abagiye hamwe mbonera abakenyezi bo ngaho bayiteze kwiki yego mukenyezi muri turame mu tuganire halo mahoro neza mahoro cyane ukwidondora gusumbya ngaho ego me jewe nitwa nizeyimana sophie umubanyi wo mu ishyirahamwe rya turame mhm. eh, ngaha mu cibitoke none uvuze turame umuntu yomenya ari biki turame ni ishyirahamwe nyine ryo gufashanya bakaguranana mhm. bakiteza imbere cyane cyane mu bakenyezi nibo mm-hmm. bagwiriyeyo iratanga ingurane ku bakenyezi rero yego iratanga ingurane ku bakenyezi bivanye n'iminsi bamazemo nibyo baraba mu bisanzwe habuzwe ibintu byinshi bijyanye n'ingorane ingene abatanga ingurane babanza gusaba ingwati rimwe na rimwe bagasaba ngo ukwishinga umukenyezi bikamugora muri turame mworohereza abakenyezi gute mu bisanzwe bakakiriye uzana umuntu azokwisenga mhm. ama rero bageze kuyasubiza barafite ukuntu barabamo hagati mu kwezi mhm. ingene tuba turayariha ubusanzwe nti abakenyezi kenshi baba bahari benshi barariha neza ariko bivanye ni hari igihe nyine bishika ntibarihe neza ariko barajya hamwe bakavugana twebwe abakenyezi tuka tumenya ingene tuca tuyariha bitabanje kudutera ingorane mukamuka mhm, bibwirwa benshi mupfasoni eh, mari louise yavuze yuko ngo abakenyezi iyo bahaye ingurane bishyura neza kurusha abagabo nibyo mubona ngo muri turame asha ego cyane rwose barabyitwararika rwose kubera babona yuko bikwega ingorane mu rugo nk'ubuheranye baje kwishyuza bahita baterura ikintu cyose babonye rero abakenyezi dutegerezwa kubyirinda kugira ngo ntitwimenyekanishe nabi aho tuba turi hari akantu bagumye bagaruka ko katanguye kuvugwa n'uwo muri afabe yavuze ati ah, hariho ikintu cyitwa gukora umugambi utomoye imbere yo gusaba ingurane abakenyezi barazi gukora iyo migambi ah, muri bya bindi bavuga nabyo by'abagabo badashyigikira abakenyezi babo hari ibyo mumaze kubona ngaho hari icyo mumaze kubikoraho yego ntihari igihe bishika ugasanga umugore umugabo ntamwemerera kuza kuyatora eh. ariko rero umukenyezi aciye aza mu ishyirahamwe akabisigura bo barafite ibyo ingene babyiga mhm. hama bakaraba bamuha amahera kubera bivanye n'umugambi aba afite gukoresha ayo mahera umukenyezi urakoze cyane imana mbega we muramaze kumva ijya banki y'abakenyezi iyo bdf mu bisanzwe twayijyamo amatike araba byiza ku kuntu yoza iturukira iyo turimo mhm. yibarutira gute yoza yibarutira yibarutira izo murimo gute bivanye bivanye n'ingene batwakiriye n'ingene badufashije mhm. akarusho eh, ah, ndabona aha ngaho kuri mikoro nturinda kuyifata wihagarara iruhande hanyuma n'uriya mufasoni nawe nyine acaza idondore ego jeni twa irumva nowere nkaba mpagaze ngaha nk'umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abarondezi b'akazi koperative yitwa ramura iri ngaha ku mutumba wa sanzu ariko mbanze mumbabarire Eh, ikiganiro gihagaze ku mukenyezi uno munsi ariko iyo abakenyezi bagize ibibazo nk'abagabo nitwe dufata iya mbere kugira tubafashe gutorera inyishu ndetse iyo umukenyezi ateye imbere urwo rwose ruba eh, ruteye imbere none rero eh, kuri iki kijyanye n'ingurane ku bakenyezi nari ibintu bibiri nashakaga ruke ko numvise byashoboye gushikirizwa n'abakenyezi turi kumwe ngaha muri iyi nyubakwa eh, bo mu ntara ya ruyigi mu buyogoma imbere ku cya mbere mpera ko nashaka mbanze nshimire umwunganizi hajya yavuze ikintu kijyanye no gutandukanya ingurane hariho ingurane baba abakenyezi n'abagabo ni ikintu dukwiriye gutahura twese kuko biratandukanye cyane mhm. icyo rero nk'icyo nongera ko ah, ngenda nungikanya na twebwe urumva hariho ikintu cyagumye kigaruka mu cy'ibitoki nibaza ko kira ahantu hose no ngaha mhm. nk'ikintu novuga eh, nk'impari ngo zamaze igaruka hagati eh, y'abakenyezi eh, n'abafasha babo mhm. icyo kintu je ndacemera cyane kuko vurema na jena nkakubesha nk'umugabo umukenyezi namenye uko afise yazanye agafaranga ko kwikoreshereza muhira mhm. n'igikintu namukorera kugira mpeko nanjye nanjye ndadufungureko ari eh, afise intumbero y'ukuri mhm. hakaba n'umugabo afise umufasha nawe nuvuga ari responsable mhm. je nibaza bwa mbere nk'umukenyezi mhm. avuga ati wana mu gutegura umugambi w'iterambere hariho ibintu ugenda ushyiramo n'ibintu twita intambamyi n'inguvu uba ufise nimba ubona umugabo wawe adashobora kukubera inguvu mu mugambi mukarase mu ntambamyi hamumenye nge n'umwirinda kandi wowe gusa ubandanye urangura rya bwirizwa ryo kumwubaha no kumukunda gusa mhm. sibyo hama umushyire ku ruhande kuko ashobora kukonona mufate y'inama ni mugabo umenye ngene zura sesa nico kintu nibaza kukigana nta kuntu twoguma twitwaza ngibi ngibi ngibi mm. no munsi sinzi ko tumaze kwibona twese uno munsi si ibintu by'amajambo umuntu wamurabira ku cyari karamara wovuga uti nka kurya umuntu avuga ati hari ihindagurika ry'ibihe hari aho jya none imirima iyo umugabo ameze uko umufata nk'uwo umushyira ku ruhara uvuga tujya ndamufata nk'intambamye ku mugambi wanjye w'iterambere mm. hamukamenya ukungene mu bategezwa kudufata nk'inguvu mu miryango kuko iyo ufise umufasha mwiza akubera n'umuhanuzi naho mutoba muri ko mukora ikintu kimwe mhm. kandi nibaza yuko biba vyiza iyo umwe azanye undi akazana mugatera imbere mwese mugahuriza hamwe mhm. si umwe ngo yaciye abloka ntibikunda mhm. ico cari ca mbere hama numvise ikindi kibazo ngaha caje cy'umuntu usanga afise ibibazo byo kubona niyo izo ngurane zitangirwa cyangwa uko bigenda mm. kubera usanga uno munsi ariko akora wenyine mugabo akaba ariko arumva abantu bari hamwe hirya mm-hmm. uno munsi bariko barashikira izo ngurane naho nabo nyene ibintu byose bigira mm-hmm. ah, nuvuga uh, bigira ibintu byiza n'ibintu bibi icyo mhm. bita avantage na inconvenient mhm. muraza kumfasha gusigura abari hafi mhm. bigira ibintu nk'ibyo haba gukorera mu mugwi mugabo sinzi umuntu umwe yavuze ati yagize ati umwe ndanyaruka ariko twese hamwe dushika kure icyo ni ikintu gikomeye cyane uno munsi murabe nibaza ko ari igikorwa cy'aba bantu bicaye ngaho ku ruhande baba babijejwe cyangwa abandi kubandanya bahimiriza abo bakenyezi uno munsi batarumva bareke kubanyamwigendako akamaro ko ego kuko dutera dusozera njya ngaruka hano imbere kugira ngo usozere kuraba nawe widondore kugira ngo amenye uri kwaravuga uwo ari we eh, murakoze kumva ijambo nyakubahwa jerome eh, jewe nitwa aline hakizimana nkaba ndi wa search for common ground mhm. mugambi tuyage eh, mu gisata cy'abakenyezi mhm. mbanje gukenguruka cyane cyane ingene mwashoboye gutora Eh, navuga nti ishimikiro ry'ikiganiro cyerekeye ingene umukenyezi yoronka ingwate ni ikibazo ingurane mm. ni ikibazo cy'inkoramutima by'ukuri eh, gihanze abantu bose muri rusange ariko byagera ku mukenyezi naho eh, kikaba ikibazo gikomeye cyane mhm. rero sishaka kugaruka ku ntambamye zagiye ziravugwa ariko nashize cyane eh, umutima kucashikirizwe cyashyikirijwe cy'imico n'imigenzo mhm. ah, baravuga icyo kibazo nyine cyo kuronka ingwati kugira ushobore kuronka iyo ngurane bavuze kumbure ibijyanye eh, n'inyungu zisabwa ku madeni asabwa mu mabanki n'ibindi Eh, rero ngarutse ku imico n'imigenzo bose bashimikiye cyane cyane bati eh, ni ukuganira ni ukuganira iby'urugo eh, izo ntambamyi twavuze cyane cyane ati umukenyezi arafise ingorane zo gushikira ingurane kubera ko nafise icyo yitwaza bimwe bakunda gusaba mu mabanki icushikiriza iyo ngwate inzu y'imodoka ati byose byanditswe ku mugabo naho byitwa ngo ni byacu kugira rero umugabo akwemerere kuja gutanga iyo ngwate yanditse ku izina ryiwe naho umenga ni ibya mwese ntihari usanga bigoye tuhamagariye cyane abagabo kuganira n'abakenyezi babo kuko twumvise ko iterambere eh, ry'urugo eh, ni rya bose icyo ni cyo niko kamuna ashaka gutera abagabo n'abakenyezi bariko baratwumviriza bumve ko kugira urugo rutera imbere umugabo n'umugore bose bajya hamwe bakaganira icokogwa eh, kubera ko urwo ni rwasubira inyuma ntibazovuga ngo ni umugore cyangwa n'umugabo bazovuga urwo rwo kwa naka na naka none rero icyo kintu bashyire hamwe kuganira haba ikiyago haba ikiyago mu rugo ikigira mhm. eh, kabiri nshaka kugaruka ko n'ikijyanye eh, no gutanga ingwate imbere ko tujya mu gice kabiri dushika mhm. ikiganiro hari uwadushikirije neza ati mu mashyirahamwe ayo mato mato bita kugurana kuziganya no kugurana mhm. biraboneka ko aya mashyirahamwe arimo abakenyezi ahanini ati kandi biraboneka neza aya mashyirahamwe ko ahagaze neza uyu munsi bisigura ko umukenyezi yasabye ingurane yishura neza kuko kenshi umukenyezi agiye gusaba ingurane ayisaba afise neza icyo yagiye gutegura icyo yateguriye mhm. neza bitamugoye nk'uko bigora n'abandi bose ari abagabo none rero niko kamunaki nafatire ko amabanki natwizere natwebwe abakenyezi mm. nizere abo bakenyezi eh, kumbure eh, ariko ku giti ciwe biragoye ariko abakenyezi babahamagariye gukorera amashyirahamwe ni ikintu gituma bizera cyane gusumba none rero abakenyezi bari baranyumviriza ntubahamagariye kujya hamwe n'abandi muje mu bandi ntihagire umukenyezi yikumira ah, akiri wenyine eh, hacabaye imwe twavuga ngo hariho abafise ubwoba ubwoba bwo gufata ingingo ati mbega jena njya gukora eh, gusaba ingurane mu ibanki kanaka hanyuma bikampombera nzoba uwandi ariko niba uri kumwe n'abandi ura barakuganirira hari ababikoze hari abo byagiriye neza hari n'abahuye n'intambamyi baca babikuganirira hakiri kare ko cyega twese rero twese ntidufate navuga nti ingingo yo kugira ngo dushigire icyo kintu hariho abajejwe amabanki bari batwumviriza uyu munsi mhm. ntibumve ko urwo rugamba rw'iterambere ry'igihugu umukenyezi atosubira inyuma bashyireho ingingo zorohereza n'umukenyezi nabo nyine abo batwara ayo mabanki barabizi neza ko umukenyezi aza kubasaba ingurane ari wa wundi nyine asanzwe afite izindi ntambamyi zifatiye ku mico n'imigenzo mhm. bagikorere ko ntibaciye bagize nibavuga ngo bagiye gusaba ngo umukenyezi ingwate ingwate byibuke ko ari wa mukenyezi w'umurundi w'umurundi kazi afite za ntambamyi zose rero eh, ntitugume tukigira icyitwazo ahubwo n'abo bantu bajijwe amabanki bagifatire ko bose bahaguruke bose bahaguruke mhm. mu ntwaro bahaguruke nashimye ikintu bavuze bati eh, muri banki hari n'aho uvuga uti bagiye ati twereke twereke ingene wateguye neza icyo ugiye gukorera uyu mugambi umugambi utomoye umugambi utomoye werekana ingene uzunguka byose murabizi turasabye ababijejwe mu ntwara abo muri cdfc bagira iterambere ry'ingo n'imiryango aba muri fnf mhm. mudufashe n'ukuri mumwegere ahari abakenyezi bari hamwe mubahimirize tubahimirize twese baje hamwe hanyuma mu baronsi inyigisho ntibigume gusa ngo hari intamba myuko ataco bashoboye ntitwoshobora kubigisha gusoma no kwandika ariko kubigisha ingene bokora iyo migambi myiza nimba batabishoboye turondera abantu bubafasha kugira ngo babafashe gukora umugambi neza bazotwara mu banki hanyuma bagashobora kuronka eh, ingene baronka iyo ngurane atantambamyi bahuye nazo nako kamurena ashaka gusozerera ko ku wese ahari jejwe, bashobore korosha bashobore no guhimiriza cyane cyane umukenyezi yiyumve yiyumve twumvise intambamyi tuzishyira kuri benshi ariko hari uwavuze ati kandi nashimye ko byavuze umujene Mhm. abasetsi n'abakenyezi ntibikumire barishira inyuma cyane mm. mukenyezi kerebuka wumvise ko bagiye baravuga ati umukenyezi yagize neza urugo agafata mu bintu byo mu rugo urugo ruragenda neza none reko twofatira kuri icyo cy'uko umukenyezi mu by'ukuri yizewe mu rugo hanyuma ashobore nabo kujya habona agwica murakoze cyane arine message for common ground ukaba unarongoye kiriya gisata cyo guteza imbere umukenyezi mu mugambi tuyage urabe iby'ubutunzi reka dusoze rero kino kiganiro hano imbere intumwa ya buramatari eh, umupfasoni alfonsine hari aho wavuga uti muri tuyage tunoganze hariho akantu numva ntogenda ntavuze mu munota umwe cyangwa mu isegonda mikeya yego murakoze kunyongera akanya eh, byinshi byavuzwe byinshi byavuzwe aho ngaruka na jewe ni murabona ko eh, leta y'u Burundi ihangira ifise n'uko tuja mu iterambere nyezina mhm. rero iterambere naryo rihera mu rugo urugo nago ni babiri mhm. hanyuma wa mugabo nawe akamushyigikira umugabo mu kumushyigikira abanza atahure ako kigoro ka leta mhm. leta yiyumviriye eh, banki banki y'abakenyezi mhm. kubera turazi ko umukenyezi byinshi byavuzwe umukenyezi aguma akeneye utuntu muri bya bikorwa byiwe aguma akeneye udufaranga dukora iki dukora iki dukora iki rero ntiyoguma ateze amaboko ngo umugabo arazana rero namushigikire hanyuma wa mukenyezi nawe yiyumve eh, ikindi nsaba umukenyezi ategerezwa kugira ni ukwiyumvira kure ashike kure ntagume yiyumvira twa dukorwa duciriye ngaho two mu rugo gusa yiyumvire igikogwa cyofasha cyo yiyumvirire mu iterambere ry'urugo mhm. hanyuma agira umugambi nk'uko babigumye babishikiriza bagire imigambi irashe imigambi ishobora gushigikirwa hanyuma ego murakoze twumvise ibitari bike ku bijyanye no gusaba ingurane jewe rero nagomba ndangize ntera abakenyezi aho bari eh, eh, bave mu rufuri mm, bajye ahabona kuko iyo bagiye ahabona niho baheza bakumva ibiriko birakogwa niho baheza bakamenya ahabona ni hehe eh, bakijukira kujya mu mashyirahamwe Eh, yo kwiteza imbere cyane mu makoperative kugira ngo bashobore eh, kumenya ingene bitunganiriza imigambi y'iterambere urakoze cyane ngiye kwa nesitori agiye gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe yo kwiteza imbere n'amakoperative mu ntara ya ruyigi tugira turangize kino kiganiro ariko rero kuvuga uti aka kajambo sinogenda n'akadomye mu misogona mikeya akajambo ntogenda ntashyikirije nuko ibi byose tuvuga ko abakenyezi bashoboye twobikura mu majambo tukabishira mu bikogwa mhm. tuvuze tuti abakenyezi ni ba maboko igihumbi ntitubyumve gusa nk'ibyo twumviriza nk'ibyivugo mhm. ahubwo tubishire mu bikogwa kugira ngo tubone ko koko bishoboka murakoze urakoze cyane agatase ngiyumva waserukiye afabe eh, bagashyigikirwa n'abagabo bimwe biboneka ahandi ho ibi eh, by'uko eh, hari imyibutsi imwe imwe ikinyiza umukenyezi cyangwa ikamukumira bikafutwa mhm. eh, wa mwibutsi uvuga ngo ni imvugo bavuga ngo umusha atungahusha umugore mhm. ni iby'ukuri ibyo ni ariko ngahamagarira n'abakenyezi yuko buharanira uburenganzira bwabo mhm. hanyuma kandi mu kubuharanira bakajya hamwe nk'uko n'abagenzi banjye babivuze bakajya hamwe mu mashyirahamwe niho bazoca ubwenge niho bazokumva n'igishinga ntahe cyaba abakenyezi bashoboye gutera imbere mhm. ingene bashoboye kwigobotora muri ya mico n'imigenzo bakabacira ku mayange ibyo baciye eh, ingene byagenze kugira ngo nabo bikunde bashobore kubigana mu ncamake ngo nuko nubivuga urakoze cyane nibutse ko Agate agathe yumva userukiye ishyirahamwe ry'abagwizatunga b'abakenyezi afabu mu mfunyafunyo y'igifaransa wakoze no kwitaba kino kiganiro tuyage tunoganze ego mwakoze nawe kudutumira ego kandi ariko murambabarirana ariko ndavuga akantu nibagiye kandi ni uko n'ayo mabanki mashasha ari karaba ashyira imbere umukenyezi yuko yogira akarusho mu byerekeye eh, rugero rw'inyungu kugira ngo umukenyezi mu kwiteza imbere eh, azobone by'ukuri ko ari banki yashyize imbere umukenyezi murakoze ndagushimire nawe nestor ikora uko ishaka usanzwe ugejeje gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe yo kwiteza imbere n'amakoperative hano mu ntara ya ruyigi wakoze kwitaba tuyagate noganze ndabashimiye nanjye kuba mwantumiye nongera nsaba yuko ibyo tuba tuvuga tubigira ibyacu atari nk'ibyo dufata ko abantu bagomba kudushiramwo FNF mu mfunyapfunya y'igifaransa rikorera hano mu cyicaro cya hano mu ntara ya Ruyigi wakoze kwitaba tuyagete no ganze munsi murakoze namwe ndabashimiye cyane urakoze ndagushimire nawe umupfasoni alphonsine nahayo usanzwe uri umuhanuzi wabura buramatari w'intara ya ibibazo by'imibano wakoze kwitaba kino kino kiganiro no tinoganze murakoze namwe baraterera nkengurukire amaradiyo cumi n'indwi kino kiganiro cariko kirasamira kirasamiranamwo mwese ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu jerome niyonzamana ndakiremejeje nawe ubutaha hari icyo wungutse muri kino kiganiro hari icyo wumvise wudukebura tanga ijambo tunoganze siga akanya andika ubutumwa bugufi ku nomero itariha mirongo indwi na rimwe ijana na mirongo itanu ubusa ubusa ubusa dukomeze ikiyago cy'ubutunzi mu maradiyo utuyage tunoganze tuyage tunoganze ikiganiro kidasanzwe ciyaguye tuyage tunoganze mugitegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground mu burundi ni mu mugambi tuyage ufashwe mu mugongo na usaid ni iminsi yose kuwa gatandatu isaha zine z'igitondo tuyage tunoganze